ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للبشرية أجمعين اللهم اهدنا واصلح شأننا وبارك لنا في أمرنا وتولنا أنت خير من توليت الصالحين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى واعف عنا أنت مولانا إنك أنت العزيز الوهاب Bugün أسماء حسنى dersinin 31. dersindeyiz. İsimlerde de 82. isimdeyiz. O da neyle ilgilidir? Allah'ın güzel isimlerinden El-Vahhab Vahhab ismi. Vahhab Allah'ın güzel isimlerindendir. Anlamı çok önemli. Aynı zamanda Allah'ın bütün isimleri güzeldir, önemlidir. Ama bazı isimleri çok önemlidir. Neden? Çünkü tevhidiyle ilgilidir. Vahhab da tevhidle ilgili bir isimlerdendir. Bütün isimler, tevhidin de dereceleri var. Vahhab da önemli isimlerden bir isimdir. Kur'an içerisinde üç ayette geçiyor. Hem de öyle bir ayetlerde geçiyor ki Vahhab o ayetlerin o ayetlerin öncesi, sonrası Vahhab isminin önemini ortaya çıkartıyor. Mesela peygamberler, salihler, muslihler dua ederken Ali İmran 8. ayette ne diyorlar? Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّبِ Salihler hidayete vardıktan sonra diyorlar Allah'ım bizim kalplerimizi hidayetten sonra zeygetme. Yoldan kaydırma. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Senden rahmetini ver bize. Ondan sonra ne diyorlar? İnneke entel vehhab. İnneke muhakkak. İkrardır. Sen vehhabsın. Ne kadar önemlidir vehhab ismi. Bir de Saç surası 9. ayette Em indehum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Burada da rahmet hazineleri yerin yurdun hazinesi ahiretin hazinesi kimdedir? Rabbimizdedir. İnneke azizul vahhab azizsin vahhabsın. Aziz nedir dedik? İzzet sahibidir. Vahhab vahhabsın işte. Bakacağız anlamını. Bir Saç surasında 35. ayette de bu da bir peygamberin duasıdır. Diyor ki Kale Rabbi li ve heb li mulken la yenbeği li ahadin min ba'di inneke entel vehhab Bu da kimdir? Süleyman Aleyhisselam. Ya Rabbi beni affet bir gafletten dolayı Ondan sonra diyor ki bana bir mülk ver benden sonra hiç kimse bu mülkü elde etmez. Has özel bir mülk kendisine istiyor. Sonra ne diyor? İkrar ediyor. Çünkü hakiki veren Vahhab olan sensin ya Rabbi. İnneke entel Vahhab. Gördük mü? Vahhab önemli bir isimlerdendir. Bütün peygamberlerin, salihlerin duasında Vahhab ismi geliyor. Üç sefer Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Heydir Vahhab'ın anlamı nedir? <clears throat> Lugatçede, Arapçede, lisende Vahhab asıl kaynağı nedir? Hibeden alınmış. Hibe. Hibe nedir? Türkçe'de hibe ettik diyoruz. Yani karşılıksız ikramda bulunma hibedir. Yani bir senin kendi mülkünü, kendi hakkını karşı tarafa karşılıksız ikram etsen buna diyenler hibe. Vahhab buradan alınmıştır. Vahhab nedir? Hibenin mübalağa sigasıdır. Yani bir dene çok veriyor karşılıksız ne oluyor? Vahhab oluyor. Verici oluyor. Hibe edici. Türkçe'de deriz. Hibe edici. Nedir? Vahhaptır. Vericidir. Ama nasıl verir? Karşılıksız verir. Bir patron yüz tane işçi çalıştırıyor. Hepsine maaşını veriyor. Bu vahhap mı? Hayır. Neden? Çünkü karşılığını alıyor işçilerden. Bir tane sadaka veriyor çok zengindir. Malının yüzde onunu sadakaya koymuştur. Bu adam neyle biliniyor? Sadaka vermekle eli açıktır. Ne deriz? Bu adam vahhabtır. Eli açıktır verme. Bir insan gece namazıyla meşhur olsa ne deriz? Bu kaimil leyldir. Gece namazı kıyam ehlidir. Bir adam oruçtan meşhur olsa bu diyerek ehli siyamdır, ehli oruçtur. Bir de ne? Her zaman verici olsa işte bu nedir? Vahhab'dır. Arapçada Vahhab buradan alınmıştır. Bol verici, çok verici, karşılıksız. Karşı taraftan bir şey istemiyor. Öyle istemiyor ki ona versen teşekkür etmeseler kesmez onu. Buna vahhab derler işte. Bu lügatçedir. İyidir Allah subhanehu teala hakkında vahhab nasıl geçiyor? Yani insan oğlu biz insandan bahsettik şimdi. İnsan oğlu vahhab olabilir. Bol verici olabilir. Çok verer. Ama hakiki Vahhab kimdir? Allah Subhanahu Teala'dır. Çünkü insan oğlu, alimler diyorlar ki insan oğlu verir. Mal verebilir sana. Değil mi? Sana söz verir. İşinde koşturur. Bunları vaktini verir sana. Bunu bol da olur, vahap da olur, vakit vermekte. İnsan var vaktini milletin hizmetinde, şefaatinde koşturuyor. Bu da vericidir. Ama insan bir hastanın şifasını veremez. Şifa Allah'ın elindedir. İnsan oğlu bir dalalete düşenin hidayetini veremez. Çünkü hidayet Allah'ın elindedir. İnsan oğlu bir tane yolunu kaybetmişse ona yol gösteremez. Çünkü yol göstermek hakikati Allah'ın elindedir. Delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasını ne kadar seviyordu? Amcası da Resulullah'ı ne kadar seviyordu? Malını, hayatını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda koydu. Ama Resulullah hidayet veremedi amcasına. Ağladı, üzüldü. Allah Teala ne yaptı ona? Dedi ki ona Yanlış yapıyorsun. Ne dedi? İnneke la tehdi men ehbebt. Sen sevdiğine hidayet veremezsin. Senin görevin davettir. Allahu yehdi men yeşe. Allah istediğine hidayet verir. Her şey Allah subhanehu teala'nın elindedir. Ondan dolayı Vahhab Allah subhanehu ve teala hakiki vahhaptır. Hakiki insanlara ne vericidir? Her şey vericidir. İnsanoğlu ne kadar yani doktor şifa veremez. Çok uğraşır şifa veremez. Ama Allah istese şifa verir. Doktor nedir? Sebeptir dedi. Biz doktora gideriz ama doktoru inkar ederiz. Doktora inansak Allah korusun Allah'a şirk koşarız. Çünkü doktoru biz sebep olarak alıyoruz. İlacı sebep olarak alıyoruz. Doktorlar da bir günde bir noktaya geliyorlar diyorlar senin işin kalmış Allah'a git evde otur. Tıp tükendi diyorlar. Gördün mü? Hakiki şifa veren kimdir? Allah'tır. Hazreti Eyüp aleyhissalatü vesselam ne oldu? bedeni telef oldu. Kimse kalmadı etrafında. Tub, insaniyet aciz oldu onunla. Her şey kaçtı yanından. Ama Allah subhanehu teala onu daha güzel bir şey, beden verdi. İkram etti onu. İşte hakiki vahhabbıdır. İnsanoğlu doktorlar bir günde bir denenin çocuğu olmuyor. Kim çocuk verir insana? Allahu Teala. E bir günde tüp bebek var. Daha ileri tüp bebekten bir günde şeyler var. Yapıyorlar. Ama Allah Teala istemese bakıyorsun bir adam bir sefer tüp bebek yapıyor tutuyor. Adam var on sefer tüp bebek yapıyor tutmuyor. Çünkü Allah istememiş ona versin. Aynı zamanda daha ileri gidiyorlar. Tüp bebek yaparken doktor soruyor sana kız mısın oğlan mısın? Tıp ilerlemiş. Diyorsun ben erkek istiyorum. Hakkım var. Şer'an da caizdir bunda. Çünkü erkeğin sperminin eksi var bir de tersi var kız için. Onu alıyor sadece onu aşılıyor. Allah istese erkek çocuk versin sana tutar. İstemese on sefer erkek diye erkek diye hiç tutmaz. Bir seferde hadi bakalım kız olsun kız tutar bakalım. Demek ki hakiki Vahhab kimdir? Allah Subhanehu ve Teala'dır. İnsan ne kadar verici olsa ama acizdir. Hakiki Vahhab Allah Subhanehu Teala'dır. Bir de Allah Subhanahu Teala insana en büyük neyi vermiştir? Hidayeti vermiştir. Fıtratı vermiştir. Allah Teala hidayeti fıtratı verendir. Hem de bol verendir. Biz dünyaya gelmeden babamızın belinden zürriyetini almış fıtrat üzere ikrar ettirmiş olarak ben Rabbiniz değilim eleste bi rabbikum kalu bele bele nedir? muhakkak şüphesiz sen Rabbimizsin ikrar ettik biz o fıtrat bizde var şu anda bak onun için bir insan doğdu bir adaya koy kimseyi görmesin fıtratıyla Rabbini bulur. Bilir ki bir güc var bu kaineti idare ediyor. O fıtrattır. Fıtrat nedir? Sen hakkı duyduğunda o hak yer buluyor senin gönlünde isticap ediyorsun. Bu fıtrattır. Eğer şeyatinil cinni vel ins, ins ve cin şeytanları senin fıtratın bozmamışsa ben sana desem kardeşim bu yaptığın yanlıştır hemen isticabe edersin. Doğru diyorsun. Yapmam bir daha. Ama fıtratın bozu, bozulmuşsa, şeytana teslim olmuşsa, düşmanın eline geçmişse sene sabaha kadar anlatırım ve zorlanırım. Yen de hiç yapamam. Hiç yapamayanların da en büyük örneği hakta, eylikte de ne de aynen amcasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete verdire, vardı damat. Demek ki fıtrat bozulmuş. En büyük nimet nedir? Allah subhanahu teala insana fıtrat vermiştir. Ondan sonra hidayet veriyor. Ondan sonra vahhaptır. Peygamberler gönderiyor. Tevhidi anlatıyorlar. Şirkten sakındırıyorlar. Kendileri örnek oluyorlar. Aziyet çekiyorlar. Sebep veriyorlar. Ne için? Allahu Teala kullarına zulm olunmasın. Hiccet üzerlerine kalkıyor. Çünkü Allah Teala dedik zulümden münezzehtir. Adaletsizlikten münezzehtir. Yakışmaz Rabbil alemine. Mutlak adalet sahibidir. İyidir. Bunun gereği nedir? İnsanların başını boş bırakmamıştır. Bu ne ister? Vahhab olmak ister. Kafir allah Teala'ya karşı geliyor, Allah rızkını veriyor yine. Nedir bu? Vahhab'tır. Vericidir. Bir de karşılıksız veriyor. Tam tersine kafir inkar ediyor, çifre ediyor. Ona yapıyor? Rabbil alemin veriyor. Ama hibesi vermesi müminler için daha özeldir. Sadece maddiyet değil. Müminlere en büyük Allah vergisi nedir? iman derecesidir. İman gücüdür. İmanı verdi, en büyük hazineyi vermiştir ona. Onun için iman nedir? Kanaati gerektirir. Kanaat de tükenmeyen bir hazinedir. İşte Vahhab arkadaşlar bu kadar önemlidir. Allah'ın en güzel sıfatlarındandır. İnneke entel azizul Vahhab. Sen hem Vahhab'sın hem de izzet sahibisin. Yani ben bir kavimden korkuyorum. Ne yapıyorum? Şerlerinden korumak için devamlı hibe veriyorum. Şerlerinden koruyorum. Bu da olabilir. Ama Allahu Teala bundan da münezzehtir. Onu hiç ayette karine neyle gelmiş? Azizül Vahhab. İkisi bir arada gelmiştir. Nedir? Yani azizdir ama veriyor. Onun için el mağfiretu indel iktidar. Alimler kayda kurmuşlar. Nedir? Yani affetmek gücün yettiği zamandır. Bir de neye gücün yetmiyor diyorsun ben seni affettim. Neye affediyorsun? Sen ona bir şey yapamıyorsun zaten. Ama gücün yetip ona ceza vereceksin orada sen onu affediyorsun. Bu nedir? Bu asıl aftır. Onun için Allah'ın gücü yetiyor, azizdir. İntikam da alabilir ama ne yapıyor? Vahhaptır aynı zamanda. Vericidir. Onun için Allah Vahhab dediği hibenin mübalağa sigasıdır. Allahu Teala nedir? Vahhaptır. Kullarına verir. Müminlere iman gücü verir. İmanlarında sebet kıldırır. Karşılıksız verir. Allah Teala zaten bir evreni yaratmış. Bu evrenin yaratanıdır, hakimidir. Kullarından karşılık ne istiyor? Kullar ne verebilir yaratana? Hiçbir şey. Allah Teala bizim ne imanı e, e, e, ibadetlerimize ne bizim yaptığımız amellere ihtiyacı yoktur. Bu ameller bizim lehimizedir. Burada da Allah Teala vahaptır. Zaten Allah Teala bu evreni, evrenin içinde dünyanı, dünyanın içinde insanı yaratmış. Bu silsileyi de yaratmış o insan hatri için. Neden? Cennete az ve öz seçsin kendisiyle ebedi kalsınlar cennet. Bu da vahaptır. Eydi Allah Teala'ya biz ne veriyoruz? Hiçbir şey. Ne verebiliriz? Biz kuluz, aciziz. Allah Teala kadirdir, muktedirdir. Ama Allah vahaptır burada. Ebedi olarak bizi karşılıksız bitmeyen nimetin içine bırakıyor. Karşılıksız ve ebedi olan. Bu nedir? Vahaptır. Allah Teala istese cennette insanlar yaratır yaşasın onunla. Ebedi olarak da. Niye bu evreni yarattı, bu insanı, bu imtihanı? Allah bu Teraziye geliyorsun bir hasenin karşısı yedidir. Yedi yedi yüzdür. Yudaifu limen yeşe. İstediği kadar da ne yapar? Ekler fazla eder. Karşılığını nedir? Vahhab'tır. Karşılığı yok, karşılığı yoktur bunun. Bu Allah hibe veriyor. Karşılıksız Allah Teala kullarına verir. Çünkü karşılığı ihtiyacı yoktur Rabbil Alemin. Rabbil Alemin'in kulların ibadetine ihtiyacı yoktur. Ama ne var? İmtihandır. Kullar o yola uyacaklar. Onun için Rabbimiz azizdir, kerimdir, rahmandır, rahimdir. En güzel isimler sahibidir. Bunlar da hepsi neyi gerektirir? Vahhabi gerektirir. Onun için Allahu Teala'nın dedikçe niye çok ismi var? Çünkü sayısız ismi var tabi. Bir kısmını biz biliyoruz, bir kısmını bilmiyoruz. Ama neden? Bildiklerimiz çoktur. Neden? Çünkü Allahu Teala'yı bir isim kapsamaz. Bin bir isim de kapsamaz. Bütün güzellikler onda var. Bütün mükemmellik onda var. Bunu dil acizdir Rabbil alemini anlatsın. Onun için Allah'ın güzel isimleri çoktur. Her şey, her isim allah Teala'nın bir şeyini anlatıyor. Bu bütün isimler ancak allah Teala'yı kapsar. Yine biz bildiğimiz kapsamaz. Çünkü Resulullah diyor ben sana tevessül ediyorum. Bildiğimiz, bize öğrettiğimiz ve bilmediğimiz isimlerinle. Ki ilmi gaybde onu kendine gizlemişsin. Bir kısmını cennette bildirir bize, bir kısmını hiç bildirmez. Bu nedir? Allah Teala. Vahhaptır. Karşılıksız verir, mutlak verir. Evet. Şimdi dedik ki Allah Teala bu kadar Vahhab ise, bu kadar Rabbimiz azim ise, Zülşani ise biz buna karşı ne yapacağız? Bu güzel ismi, Vahhab ismini hayatımıza nasıl yansıtırız? Onun için Allah'ın güzel isimlerinden dedikçe isimle, Allah'a kölelikle, kullukla isimlendirmek Allah'ın en sevdiği isimlerindendir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ahabbul esma'i ilallah, Abdullah ve Abdurrahman. Allah'ın en sevdiği, en hoşnut olduğu isimler nedir? Abdullah ve Abdurrahman. Onun için Abdülvahhab da Allah'ın en güzel isimlerindendir. Onun için bu ismini de ihya etmemiz lazım. Çocuklarımızın adını Abdülvahhab koyacağız. Abdülvahhab çok güzel isimlerdendir. allah Teala'nın azametini bize hatırlatır. Evet. Şimdi biz anladık Vahhab'ı. Bu ismi, bu güzel ismi nasıl hayatımıza yansıtırız? Çünkü bu ismi ne kadar anlasak, yansıtmasak ne yazar? Bir şey yazmaz. Vabal yazabilir. Çünkü ilmimiz var, amel etmiyoruz. Onun için yansıtmamız lazım. Bu hayatımızda bu isim canlanacaktır canlansın ki karşılığında terazide ağır bassın, siratta yet gibi geçsin, cennette melekler seni karşılasın. Hakikatiyle de yansıtsak, cennette de cennet yüz derecedir. En üst derecede olma, ol, ol, olmamız lazım. Nasıl olur? O da hakikaten yansıtsın hayatımıza vahhab ismini. O da nedir? En üst derece Firdevs-i Ala. Ki tavanı, Firdevs'un tavanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rahman'ın arşidir. Allah subhanahu teala cennete her cuma günü tecelli eder. Kullarıyla tek tek görüş. Müminlerle. İlk tecelli eden de Firdevs ehline. Nimet budur işte. Firdevs'te kimler var? Peygamberler. Sıddıklar salihler, şehitler, evliyaullahlar, Rabbaniler bunlar nerededirler? Firdevs'tedir. Himmeti müminin yüksek olması lazım. Yok ya Rabbi beni kıyıda köşede merdiven altında da olsa cennette yeter ki beni cennete sok. Bu mümine yakışmaz. Hiçbir sahaba bunu dua etmemiş. Bir sahaba bunu etseydi bir günde etseydi bir tane sahabeden gelseydi bize derdi ne biçim Müslümansınız. Size kim öğretti bu dini? Sahabenin Resulullah'tan öğrenmişler himmetleri yüksektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a Allah'tan istiyorsanız firdevs Aleyhi isteyin. Himmetiniz yüksek olsun. Mükemmeli isteyin. Evet. Bunu yansıtmak için bir, ne yapacağız? her zaman dediğimiz gibi birinci nedir? Mehabbetullah. Allah sevgisi. Allah subhanehu teala bu kadar azim ise, vahhab ise, bize hayatı veriyorsa, bize güç veriyorsa, Kim kimsene güç verebilir Allah'tan başka. Kim Kimsene hayat verebilir Allah'tan başka. Kim Kimsene rızık verebilir Allah'tan başka. Kim Kimsene hidayet, iman verebilir Allah'tan başka. Hem de bunun üzerinde kimse hani sabit kılındırabilir. Allah'tan başka. O zaman bu Vahhab'ı ne yaparız? Severiz. Sevgi neyi gerektirir? Emre uymayı gerektirir. Emir de çeşitlidir. Yap yapma. Halal, vacipler, mekruhlar, haramlar. Bunlardan ne olacaksın? Sınır olacaksın. Yap, yapma. Onun için Rabbimiz bu kadar vahhabi ise biz onu hakkıyla severiz. Sevci de iddiadır. Ne zaman ortaya koyuldu gereği sevcinin ortaya koyuldu o zaman hakikati çıkar. İyidir. Sen bir kadını sevdin. Hakikati nedir? O kadına sahip olmak için gidip onunla evlenirsin. O kadını seviyorsan aldatmazsın o kadını seviyorsan bir şey ona esirgemezsin. En pahalı şeyi ona ne yaparsın? Hediye edersin. Bu nedir? Hakikatini, sevginin ortaya koydun. Zor zamanda o kadının yanında durarsın. Çıkar için kadını satmazsın. Arkadaş aynen böyledir. Kardeş de böyledir. İş yerinde de aynendir. Bu nedir? Sevginin hakikatini ortaya çıkarttın. Eydir Rabbil alemini seviyorsan hakikati nedir? Kulluk yapacak ispatı budur. Kulluğun da hakikatini yapacaksın. Yok uydurmasyon içi boşalmış paketinin kulluğun. Ben kulum. Hayır. Kulluğun gereği var. Her kul kulluk olmak için gereği var. Gereği nedir? Emirlere uyacaksın. Yasakların önünde duracaksın. Hakiki kul budur. İyidir bunu nasıl durursun? Emirlerin önünde Allah'ın emirlerini yerine getireceksin ibadetlerini hakkıyla yapacaksın. Bunları yaptım hepsini. İyidir e bu nasıl kabul olunur terazide? Salih olması için. Çünkü her zaman Kur'an'da salih amel diyor. Diyor ellezine amenu ve aminussalih. İman ettiler ve salih amel işlediler. Her amel terazide kabul olmaz. Terazi Allah yaratmış sadece salih ameli tartır. Salih olması için Allah'ın emrettiği ibadetleri yapacaksın. Bunu da yaptım. Yine salih olur mu? Bir şartla. O da nedir? Sadece Allahu Teala için olacaktır. Ortak koşmayacaksın. Şirk koşmayacaksın. Riya kaçmayacaksın. Sadece halisene Allahu Teala için bunu yapacaksın. Onun için her şey hakkıyla bütün ibadetlerimiz hakkıyla sadece ve sadece Allahu Teala'ya yöneteceğiz. Onun haricinde hiç kimse için ibadet yapılmaz. Kendi nefsin içinde yapılmaz. Kendi nefsi için nasıl yaparsın? Riya ile. Riya nedir? Gösterişsin, ki hatta karşı taraf ne desin? Desiler ki bu ne güzel ibadet ediyor, ne güzel musulmandır, Sen riya kattın. Riya nedir? Şirkin en hafif derecesidir. Gizli şirktir. Resulullah da diyor benim ümmetim üzerine bundan çok korkarım. Gizli şirkten şeytan amelimizi boşa çıkartır. Resulullah bizi cennette bekliyor kıyamet gününde, mahşer gününde Resulullah diyor ben ümmet, sizinle övüneceğim. Ama ümmeti Muhammed geldi bakıyorsun hepsi amelleri boşa çıktı. Nasıl övünsün Resulullah bizimle? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimlerden övünür? Hakiki müminlerden. Onlar Resulullah'ın şeyini çoğaltırlar. Cemaatini, ümmetini. Hakiki müminler. Ama ben müminim, kılıf boş. Adım mümin, teraziye geliyorum, çuvallarla amel getirmişim, tertmiyor terazi. Melekler diyorlar kaldırın bunları. İçi boştur. Yen bid'at sokmuşsun. Allah'ın emretmediği gibi amel işlemişsin. Yen de şirk koşmuşsun. Başkalarına yapmışsın bu ameli. Dünya için, maslahat için, şeyhin için, evliyaullah için. Kimi hiç yapsan şirktir. Yende riya koşmuşsun kendi nefsine çıkar yapmak için amel boşa çıkmıştır. Onun için severiz biz Rabbimizi. Çünkü Vahhab'tır. Bu sevgi de neyi gerektirir? Tevhidi zirvette yapacağız. İbadeti, kulluğu hakkıyla yerine getireceğiz. Hakiki kul olacağız. Hicret üzerimize kalkmıştır, kalkmıştır. Örnek, hakiki kul Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın hayatına baştan aşağıya kadar hakiki kuldur. Onun için ona uyacağız. Evet bu birinci. İkinci bu Vahhab ismini hayatımıza nasıl yansıtırız? Güncel hayatımızda nasıl olur? Hakkıyla Allah'a şükrü yerine getiririz. Yani bir tane sene bir ikramda bulunuyor. Hibe yapıyor. Ne yaparsın ona? Teşekkür edersin. Sağ ol Allah razı olsun. Başından dönersin. Bir işin var, bir hizmetin var. Ne zaman arasa koşarsın yanına. Gereken bu değil mi? Budur. Adam sana ikram etmiş. Hel cezaul ihsani illel ihsan. Allah Teala dediği gibi ihsanın karşılığı ihsanla olur. Yok sana birden ihsan ediyorsan etme. Hep ondan bekle. Rabbena hebbene olmaz. Bu şeytani bir kuraldır. Bu kuralı şeytan kurmuştur. Maalesef bizim toplumumuzda toplumumuzda bunun gibi kurallar çok var. Bunları şeytan kurmuş bize bu iyilik sayır, uyanıklık sayıyor, sene paketi takdim ediyor. Bunlar şeytani kuraldır. Biz karşılıklı olacaktır her zaman. Vermesen alamazsın. Kaydedir bu. Biçmese, ekmesen biçemezsin. Kaydedir bu. Onun için şükretmemiz hakkıyla Allahu Teala'ya nedir? Vaciptir. Eydi nasıl şükredeceğiz? Şükür ehli sünnete göre iman tekidir. İman tanımı nedir? İman nedir? İman nedir? Ben iman ettim. Nedir? Önce kalbinle inanacaksın. Dilinle o inandığın meseleyi ikrar edeceksin. Ondan sonra o imanın gereğini azalarınla amel edeceksin. Bu imandır. Şükür nedir? Şükür de kalbinle inan şük teşekkür edeceksin. Bu kalbinde yaptın şükrü. O adamdan razı oldun hakkıyla o adama sevdin, teşekkür ettin ne yapacak bu? Diline yansıyacak. Diline yansıyacak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir tane bir kardeşini sevdin de ona seviyorum seni. Bu gerektir. Sevgiyi de şükürdü. Dilinle teşekkür edeceksin. Yetti mi? Yetmedi. Yetseydi arkadaş bana bir ikramda bulundu. Bin kere şükrederim sana. Yetmedi. Ne yapacaksın? Bu şükrü amele yansıtacaksın. Ben arkadaş bana bir hibe verdi, amelime yansıtacağım o teşekkürü. Yani adamın önünde başımı eğeceğim, duracağım, efendim diyeceğim, el hareketi, fizik hareketi, vücut hareketi hepsi devreye gider teşekkürde. Yok ayağım ayağım üzerine atmışsın teşekkür ederim. Bu geçerli mi? Geçerli değil. Ne yapacaksın? Önünde büzüleceksin adamı. İyidir. Teşekkürü Rabbil Alemine nasıl ederiz? Ki her şeyi O vermiş bize. O hakiki Vahhab'tır. Nasıl teşekkür ederiz Rabbil Alemine? Hibe vermiş bize. Hayat, rızık, iman, sebat hepsini vermiş bize. Nasıl teşekkür ederiz? İşte teşekkür de kalbimizde ederiz. Kalbimizde ettik artık otomatik olarak mecburi dilimize yansıyacak, amellerimize yansıyacak. Kalp, kalp ameli var, dil ameli var, azalar ameli var. Buniden her cennet var. Yoksa cennet yoktur. Amel üç şekildir. Kalbin ameli, dilin ameli, azaların ameli. Kalbin ameli nedir? İnançtır, ihlastır, korkudur. Bunları elden yapamazsın. Bunlar buradadır. Burada yerleşti, bu bir motordur pildir. Bu olmasa hiçbir şey insan yaramaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kalpte bedende bir et parçası var. O salah oldu, islah oldu. Bütün beden islah olur. Bugün de fiziken de tıp böyle diyor. Kalbin sağlam çalıştı, bütün bedenin sağlam. Kanın varmadığı yer orası ölüdür. Bak Resulullah ne güzel örnek vermiştir. Onun için iman olarak da kalp islah oldu, dilin islah olur. Azaların Allah'ın emrini tıkır tıkır yerine getir. Onun için biz ne yapacağız? Allah'a hakkıyla şükrü eda edeceğiz. Peki Allah'a ne şükür olunur? Kalbimizden havf, teşekkür edin ona ondan korkarız. Ona heşet, ona e, ümit, ümit ederiz Allah'tan. Aynı zamanda dilimizden şükrederiz. Şükür nedir? Hem Şükrederiz dilimizden hem istiğfar ederiz hem zikrederiz. Şükür budur. Ondan sonra ne yaparız? Azalarımızdan kulluğun gereğini yerine getiririz. Vahhab ne vermişse bize onun karşılığı ne istemişse onları yerine getiririz. Bu hakiki şükürdür. Sevci ve şükür. Bu dersten sonra başlayacaktır. Hatta Vahhab'ın azim isminin he, rahmeti üzerimize tecelli etsin en büyük rahmeti de nedir dedik? İman üzerine sebat kılsınız. Evet biz kurtardık ama iman öyle bir mesele ki deme ben raya oturdum artık yolun sonunda son istasyonda cennetin kapısında kendimi bulurum. Böyle üç kuruşa beş çifte yoktur. Düşman eli tetikte çalışıyor gece gündüz yan gelip yatmak yoktur onda. İşini çok güzel yapıyor. İman Raya oturdun devamlı rayı kontrol edeceksin. Yoksa her anda raydan çıkabilirsin. Onun için biz bunu devamlı emel ederiz. Üçüncü bu Vahhab Allah'ın sıfatıdır. Güzel ismidir. Biz kaidedir. Allah Subhanahu Teala güzel, e, bütün sıfatlarında mükemmeldir. Kullardan da istemiş Allah'ın bazı sıfatları müstesna yaratana hastır. Cabbardır, haliktir. Bunlar yaratana hastır. Bunların haricindeki sıfatlar he? Allah hakiki mümin Allahu Teala'ya benzemesi lazım bu sıfatlar. Onun gibi olması lazım. Tabi bir de ne diyor? Nasıl olur biz Rabbi? Rabbil alemin gibi olamayız. O zaten yaratandır biz mahlukuk. Nasıl olur? Yaratılan yaratan gibi olur. Ama o mükemmeldir. Onu bilmiyoruz. Leyse kemitlihi şey ona benzer bir şey yoktur. Ama o diyor ki men raufum siz de rauf olun. Biz Allah gibi rauf olabilir miyiz? Çünkü yaratan olacağız. Nerede? Biz zaten yaratılmışız. Ama Allah Teala diyor rauf olun budur limitiniz. Dereceniz var. En mükemmel raufta kimdir? Peygamberlerdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Raufun Rahim vasf ediyor ona Araf surasında. Size bir peygamber gönderdik. Raufun Rahim'dir diyor. İyidir Raufur Rahim nedir? İnsanın bir limiti var. Kulluk rafeti, rahmeti, mağfireti yüz derecedir diyelim. İnsanlar imanına göre bu limite adım adım atarlar, yüze kadar çıkarlar. Resulullah tavan yapmıştır. Onun için Vahhab'te de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyordu karşılıksız. Safvan'a ne verdi? Bir vadi deveyi verdi. Safvan da Müslüman oldu. Dedi vallahi bundan önce bu dünyada en buğz ettiğim Muhammed idir. Şimdi en sevdiğim Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Babamı anamı kurban ederim onu. Feda ederim dedi. Pardon kurban değil fedadır. Ne demektir bu? Resulullah veriyor. Adam geliyor bedevi. Sert konuşuyor. Ver Muhammed adaletli ver diyor ona. Resulullah veriyor ona. Karşılıksız. Onun hayatını kurtarsın. Neden? Ebeci cehennemden. İşte bu vahhablık sıfatıdır arkadaşlar. Vereceksin karşılıksız. Onun için bu sıfatı rahmeti altına girmek istiyorsak bu sıfatı canlandıracağız. Devamlı mümin verici olacaktır. Karşılıksız. Eylik edeceksin. Devamlı. İnsanların elinden tutacaksın. Karşılıksız. Ben Özkan'a bir şey yaptım. Ha Özkan ileride bana lazım olur. Vahablık sıfatı yetti. Ne oldu? Riya oldu. Şeytani sif oldu. Ben Eyyub'a bir gün bunu vereyim diye yarın ihtiyacım olur Eyyub'den bir şey isterim. Kullanayım Eyyub'u. Bu ne oldu? Karşılıklı oldu. Karşılıksız Allah rızası için vereceksin. Vahhab olursun. İyidir arkadaşlar her Müslüman Vahhab olsa Allah Teala'nın bu güzel sıfatını kulluk gereği canlandırsa toplum ne olur? Kilitlenir, asr-ı saadet olur. Asr-ı saadet neyle asr-ı saadet oldu? İşte Allah'ın güzel isimlerini anlayıp yaşıyordular. Onun için ashab-ı kiram ne dediler? Biz on ayeti ezberliyorduk. Sonra anlamını biliyorduk. Sonra o on ayetten amel ediyorduk. Oturuyor ondan sonra diğer onla geçiyorduk. Vahhab budur arkadaşlar. Vahhab ismi toplumu çitler. Her çeşit Vahhab olsa toplumda şeytan sermaye bulmaz kendini. Alan bulmaz orada cirit atsın. Evet. Bunu da bu sıfatı da kendimize yansıtmamız lazım. Yaşamamız lazım. Evet. Dördüncü Alimler diyorlar ki bu sıfatı sen yaşadın. Mükemmelin de yaptın. Ama bu yetmiyor. Bunu davamlılığı gereği. Davamlılığı gereği. Bu sıfatla çenen kapandı kazanmışsın. Yoksa kazanç yoktur arkadaşlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki bazı insan cennet ehli amelini işler. Siz dersiniz bu cennet ehlidir. Cennete bir karış kalan yerde Allah Teala ona cehennem ehlinin amelini işletir cehenneme sokar. Ve tersi var. Adama bakıyorsun cehennem ameli işliyor. Bir karış kalıp cehenneme girsin. Allah nesi hidayet verir. Cennet ehlini işliyor. Son nefeste oniden ölür cennete gidiyor. Demek ki devamlılık önemlidir. Sabat önemlidir. Neyin üzerine? Bu sıfatın üzerine. Bütün amellerin üzerine. Ne olacağız? Biz Vahhab'ı yansıttık, yetmedi raya oturttuk dedik. Bu neye benzer dedik? Bir yokuşa çıkıyorsun arabanla. Ayağın gazda kalacaktır. Gazdan çektin geri gitmek zorundasın. Çünkü tabiati gereği yerin bir gücü var seni çekiyor. Bu hayatın tabiatı gereği baş düşman var seni raydan çıkartıyor. Onun için devamlı biz ne yapacağız? Sabat kılacağız. Eydir sabat nasıl kılarız? Nasıl devamlı vahhab sırat müstakimde kalalım? Bizi bizi ne yoldan çıkartıyor? Ne vahhaptan eli koyuyor? O yolları araştırıp bileceğiz. O yollara düşmeyelim. Bunun da imamı kimdir sahabelerde? Hüzeyfe bin Yemen radıyallahu anh. Diyor Resulullah'tan her şeyi sorardık. Cennete ne götürür bizi? Ben isem diyor Resulullah'tan sorardım. Cennetten ne alıkoyar bizi? Onlar her sorardı, Ben şerri sorardım. Hatta o şerri bilim düşmüyor mu için? Gördün mü? Onun için biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz bu yolda nasıl sabit kalırız? O yolları araştıracağız. En büyük en büyük sabit kılmak için nedir? Duadır. Rabbimizden isteriz bize destek versin. Ondan gafil olmayalım. Bir de Rabbimizden isteriz düşmana karşı bizi sabit kılsın. Bir de Allah Teala düşmanımızı yaratmış onun da planlarını bize öğretmiştir. Velev ki o sinsidir. Biz onu görmüyoruz. O bizi görüyor. Böyük avantaj. Ama Allah Teala öyle bir güç vermiş bize onu yok edebiliyor. O bizi görmüyor. Allah'a sığınırız ondan desek. Nauzu billahi mineşşeytanirracim işi bitiyor. Çünkü şeytana atom bombası bile işlemez. Ne işler? Bir kelime. Nauzu billahmiş. Bu İstanbul'a bir atom bombası atsalar, İstanbul yer olsa İstanbul'da ne kadar şeytan var bir zerreyce zerre görmezler. Hepsi şişt, giderler yukarılara. Biz ne oluruz? Kül oluruz. Ama şeytana en büyük zerreli kim verir? Allah'a Allah'tan cücür. Bismillah desen şeytan senden yemek yemez. Bismillah desen elbisen çıkarsan şeytan sen avretin göremez. İşte bu sebepleri bileceğiz. Allah subhanehu ve teala dedik ki Ali İmran suresi 7. 8. ayette şöyle buyuruyor. Bakın ne kadar Allah'a sığınmak, Allah'tan sebep dilemek önemlidir. وَالرَّاسِخُونَ fil ilm İlimde rasih olanlar. Rasih nedir? Yani alimler, hakiki alimler, ilimleriyle amel eden Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıyanlar. Onun için Allah Subhanahu Teala diğer ayette diyor Allah'tan hakkın, hakkıyla korkanlar kimlerdir? Alimlerdir. وَالرَّاسِخُونَ fil ilm ilmi derin olanlar, hakkıyla ilmi bilenler يَقُولُونَ diller ki onların dualarında dillerinde bu var. آمَنَّا bihi biz ona inandık. Kullun min indi rabbina. Her şey ondandır, ona gelir. وَمَا يَذَّكَّرُوا illa ulil elbab. Bunu da sadece aklı olan hatırlar, uygular, yerine getirir, amel eder. Sonra ne diyorlar? Bakın burası çok önemlidir. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena. Gördük mü? Rabbena ey Rabbimiz kalplerimizi hidayet yolunda hidayete verdikten sonra zeyh etme. Zeyh nedir? Yoldan çıkartma bizi. Veheb lena Bak vahab, Veheb lena bize hibe et. Milledunke rahme bize sen senden bize bir rahmet ver. Senin rahmetinden. yani Allah'ın rahmeti iki şekildir dedik. Bir genel kullarına, bir mümin kullarına. Allah Rahmandır. Ha? Bir de Rahim'dir. Özel kullarına, müminlere nedir? Özel rahmeti var. Onun için diyorlar وَهَبْ Rasihler. Kimdir rasihlerin imamı? Peygamberlerdir. Evliyaullah hakiki Rabbani peygamberler şeydir, kullardır. Rabbanilerdir. Evliyaullahlardır, salihlerdir. Onun için kimse dese ben evliyaullahım, ben kutbum, ben veliyim ama ilmi yok ise, hakiki tevhidi yerine getirmiyorsa o yalancıdır. O cahildir. O şeytana uymuştur. Hakiki evliyaullah Allah Teala ayette dedi. وَالرَّاسِخُونَ fil ilm. Mümkün değil Rabbani olacaksın. Evliyaullah olacaksın ilmin yoktur. En büyük ilim de nedir? Şirki bilip düşmeyeceksin içine. Şirki bilsen tevhidte imam olursun. Kaidedir. İşte ne dediler? وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Gördük mü? Heb heb. Hibe et bize. Vahhab yani. Vahhab'ı çağırıyorlar. Sonra ne diyorlar? İnneke entel vehhab. İkrar ediyorlar ya Rabbi sen hakiki vehhabsın. Hibe ver bize sen hakiki hibe verensin. Hibe nedir dedi? Karşılıksız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kimse güvenmesin, çözkünü germesin, ameliyle kimse cennete gitmez. Neyle gidersin? Allah'ın rahmetiyle. Sen de mi ya Resulullah? Ben de diyor. Allah'ın minnetiyle, fazlıyla, innetiyle, rahmetiyle gideriz cennete. Yoksa cennet yoktur. Ama biz amel yaparız. Çünkü rahmet amel edenlere gelir. Bak İslam dini birbirine kitlenmiştir. Bir noktayı anlasan, bir noktayı anlamasan cahil olursun. Aynen kaderciler gibi. Allah yazmışsa ben ehli ataşım dünyayı yaratmadan önce niye amel yapıyorum? Allah neye göre yazmış sen ataşlısın seni yaratmadan önce? Çünkü Rabbimiz o kadar azimdir. Seni yaratmadan önce seni bilir ki bil kulu filan tarihte filan zamanda yaratırım. Seçim hakkı veririm. Doğru yolu seçmez. Cehennem ehli ameli üzerine ölür. Ona göre yazmıştır seni. Azim Rabbimizdir. Kadirdir, muktedirdir. Bir şeye ne der? Olur. Kun feyekun. Ol, olur. İstemez plan çizmek, şirketleri getirmek, heyet toplamak. Ol, olur. Evet. İşte bu nedir? İnneke entel vahhab. Onun için bu nimetin üzerinde sabit kılmak için Vahhab'ı çağıracağız. Bir de bizi ne sabitlikten engel koruyor. Sırat-ı müstakimden alıkoyuyor. O şeyleri bileceğiz. Evet. Beşinci alimler diyorlar kilit meseledir. O da duadır. Biz burada dua dedik sabit kalmak için. Bir de dua bir isimle dua edeceğiz. Bu isimle her zaman Allahu Teala'yı çağıracağız. Nece diyoruz ya Aziz, ya Kerim, ya Rahman. Her ismin bir şeyi var. Mesela demezsin ya Azizul intikam mene rızkı muhir. Uymaz. Ama ya Aziz intikam men, benim düşmanlarımdan, kafirlerden intikam al. Ama rızıkta ne dersin? Ya Rezzak, ya Fettah, ya Alim. Halımı bilirsin. Rızkımı ver. Ama Vahhab ise ibet sahibidir. Ne hibet vermene? Ya Vahhab dedin iman vermene, sebat kıldırmanı, rızkımı ver, hayatımı ver. Hepsi ne? Olur. Vahhab'tır çünkü. Onun için bu isim Kerim'dir. Kerim olduğu için dünya ve ahiret mutluluğu için bize lazımdır. Bu dünyada da ve ahirette de Vahhab bize lazımdır. Onun için peygamberlerin duaları neydir? Vahhab canıdır. Peygamberler bile Vahhab çağırıyorlar. İyidir. Bakarım Ali İmran 68. ayette Zekeriya aleyhisselam Zekeriya aleyhisselam neydir? Yaşlanmış peygamberdir. Beni İsrail'de deccaldiler. Dini kullanıyorlar. Tevrat'ı tehrif ediyorlar. Allah da peygamberleri gönderiyor, onları hatırlatıyor. Düz, düz, düz, doğrusu budur diyor. Zekeriya da onlara gelmiştir. Ama Hazreti Zekeriya'nı mahvettiler. İnanmıyorlar, yalanlıyorlar. Hazret Zekeriya <clears throat> baktı, yaşlandı. Benden sonra çift peygamber olur. Oğlum da yoktur. Orada ne dedi? Hunalike da'a Zekeriya Rabbah. <coughs> Orada Zekeriya Rabbine çağırdı, dua etti. Bir de Hazreti Meryem girdi. Hazreti Meryem'in yanına baktı. Her zaman yanında yemek, içmek, meyveler var. Yaz meyvesi, kışta kış meyvesi, yazda. Bu nereden seni ey Meryem? Huve min indillah. Bu Allah'ın yanından. Allah gönderiyor bize. Onun için burada ne dedi Zekeriya aleyhisselam? Allah Vahhab'tır dedi. Ne oldu? Vahhab tecelli etti onun üzerine rahmeti. Orada işte hunalika orada Zekeriya hemen ne yaptı? Rabbine dua etti. Da'a dua etti. Ne dedi? Kale Rabbi hebli min ledunke zurriyeten tayyibe Ya Rab bana kendinden minnetsiz kendinden karşılıksız bana ne ver? Zürriyeten tayyibe salih bir tayyib güzel bir zürriyet ver bana. Hebli bak kullandı Vahhab'ı hebli ver bana ne dedi sonra? İnneke semi'ud dua. İkrar etti. Sen duaları eşitip ve isticabet edensin. Zekeriya aleyhisselam. Gördük mü? Vahhab ne kadar önemlidir. Peygamberler bile Vahhab istediler. Eydi Allah Teala elini boş çevirdi mi? Haşa. Resulullah diyor Rabbimiz hayyidir. Bir kul elini kaldırsa muhakkak elini boş çevirmez. Yen ani verir, yen istediği hikmeti gerekiyle zamanında verir, yen de ahirette verir. Onun için üzülme Rab. Ya Rab dedin bu boşa gitmedi. Ama vermese sana üzülme. Bu dünyada verse sana bu dünyanki biter. Ama ahirete vermese sana bil o ahirete çevirmiş sevineceksin. Hakiki mumin bilir. Bazı geliyor diyor ya hocam diyor çok dua ettik ama Allah isticap etmiyor. Aslında sevinmen lazım. Eğer hakiki kulluk duasını yapmışsan. Yen de kul huve min indi enfusikum. Sende bir arıza var Allah Teala cevap veriyor sana. Git kontrol et kendin, Check up yap. Ama hakiki kulluğu getirdin. İsticabet etmedi. Bir Allah'ın sevginin kulusun o bir tarafa çevirmiş O bir taraf nedir? Dağlarca seyyiatini terazi tak diye basmış. Ağır basmış günahları. Onları işte Allah Teala siler senin. Ne mutlu okula Allah o bir tarafa bırakmış onun için. Sonra Hazreti Süleyman dedik Sat surasında 35. ayette ne dedi? Kale Rabbi ihfirli affet beni ve hebli mulken la yenbeği li ahadim li ahadim min ba'di inneke entel vahhab benden sonra bir mülk vermene hebli hibe et o mülkü. Karşılıksız ben sana bir şey veremem. Ne geçse senden ikramdır. Sen kerimsin. Cömertsin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şeytanı tuttu. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordum. Şeytan gelip benim önümde beni namazımı meşgul etmek istiyordu. Yani paketin için boşaltacaktır. Dür tuttum özünü direğe, camının direğine, sütununa sıkıştırdım özünü. Dür ağzının tükürüğü elinde serinliğini hissettim. Boğdum onu böyle. Vallahi diyor isteseydim diyor, istedim ya pardon, istedim onu bağlayayım sütuna, Medine çocukları onunla oynasılar. Ama kardeşim Süleyman'ın duası aklıma gelirken vazgeçtim. Çünkü dedim bana bir mülk ver benden sonra kimsenin olmasın. O da nedir? Cinler. Hepsi ona neydi? Şeytanlar hizmetçiydi. Dillerini biliyordu, emrediyordu onlara. Evet. Sonra Hazret Musa Allah'ın nimeti üzerinde konuşurken anlatıyor. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ Hz Musa ayetin sonunda diyor ki Allah Teala bana hibe etti. Hikmet ve beni mürsellerden yaptı. Yani peygamberlerden yaptı, Resullardan, elçilerden yaptı. Hebel, veheb, fevahebe. Hibe denir. Onun için arkadaşlar dua çok önemlidir. Dua huvel ibade. Resulullah diyor dua ibadettir. Bir, bir rivayette dua ibadetin özüdür. Ta kendisidir. Onun için dua kulluğun tam izharidir. Yani kulluğu ortaya koymaktır. Duasız kul olmaz. Dua etmesen aynen halin o Beni İsrail'deki abid gibi olursun. Kendine güvenirsin. 70 sene ibadet etti geldi Rabbil Alemin'in önüne dedi amelinle Yoksa amelin e, rahmetimle seni hesaba çekim. Dedi ya Rabbi hiç günahım yoktur. 70 sene var, benim amelimle. Ne oldu? Bir göz nimetini koydular teraziye ağır bastı. Atın cehenneme diyor. Sonra yer varmaya başladı Allah affetti. Onun için sen dua bir kul alimler diyorlar ki dua etmese anlamı gelir Allah Teala'ya ihtiyacı yoktur. Kendine güveniyor. Güvensen kendi nefsine Allah Teala bırakır seni. Kim kendi nefsine bırakıldı yandı. Ne yapabilir aciz? Onun için hakiki mümin ne kadar seviyesi yüksek olsa o kadar Allah Teala önünde ne olur? Ezik olur. Hakiki kul olur, Allah Teala'ya muhtaç olur. Allah hepimizi kendisinden başka kimseye muhtaç etmez. Kendi nefsimize bile hakiki kullarından eylesin. Vahhab ismini anlayıp onuyla amel edenlerden bizi eylesin. Allah bizi rahmetinin altına alsın. Geçmiş babalarımızı, dedelerimizi ve evladlarımızı Allah Teala affetsin. Rahmet ve Vahhab ismini üzerimizde tecelli etsin. Onuyla Vahhab'ın cennetine girerim. Vahhab'ı hakkıyla yaşayanların yanında olalım. Firdevs-i Ala'da Resulullah'la, sıddıklardan, şehitlerden Allah subhanehu teala onların ameli yapamazsak da Allah rahmetiyle bizi onların yanına götürsün. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.